ove noći, Mubarek noći, pokušavamo živjeti sa Allahovim i imenima. Pokušavamo osjetiti njegovu blizinu, njegovu brigu za nas, brigu o nama. Pokušavamo osjetiti kako se njegova milost spušta na zemlju, Rekli smo, onaj ko upozna Allah Đalešanhu ne može, a da ga ne voli. A kad ga voli, nije mu teško pokoriti mu se. A kada ne znamo pred kim stojimo, kome se klanjamo, onda i nam može biti teret. Onda su to sve nekakve, nekakve obaveze, nekakva ograničenja. Tako da su mnogi shvatili vjeru Islam kao capa sve haram do harama, a to uopšte nije tako. Kamo sreće da upoznamo svog gospodara Allaha raz <clears throat> Večeras bismo mogli govoriti o značenju imena o kojem govoriti Al-Hadi onaj koji upućuje. Zatim mogli bismo govoriti o vrstama upute mogli smo govoriti na koji način Allah Želešanu upućuje i mogli smo govoriti o tu na koji Allah Želešanu upućuje. Dakle, od noćas pokušavamo, ne samo noćas, nego od noćas pokušavamo živjeti sa Allahovim imenom Al-Hadi. Svaki musliman danas na svakom rekiatu koji klanja prouči fatihu, autoje fatihi, Alhamdulillahi alamin, Ar-Rahman rahim pa onda imamo ihdina sirat al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. I tako iz dana u dan on ponavlja, uporno ponavlja dovu, koju upućuje Allah Đelešanu, puti nas na pravi put. Dakle, ako klanja farzovi sunnete danas, Četrdeset puta on moli Allaha Đalešanu ihdina surat al-mustaqim. U tome što mnogi muslimani nama sklanjaju mehanički, bez razumijevanja, bez osjećaja, nisu prisutni u tom svom namazu. Jesmo li mi svjesni kad kažemo ihdina surat al-mustaqim, puti nas napravi put, kome se obraćamo, Jesmo li svjesni šta mi to od Allaha Đelešanu tražimo? Jesmo li svjesni koliko je to važno? Ono bolan ne bi ti Allah propisao da danas toliko puta ponavljaš ihdina sirat al mustaqim, da to nije važno. To je važno. Al-Hadi. je onaj koji upućuje, koji blago upućuje na pravi put, koji na lijep način poziva pravom putu. Eto, to je značenje Allahovog imena, Al-Hadi. Allah Đelešanu u suri Al-Ahzab kaže Wallahu yakulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil. Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Cilj ovog noćašnjeg drsa je da se uputi nekoliko poruka. Prvo glasi Allah te zove svom, svom putu. Allah te zove putu koji vodi pravo u džennet. Allah od tebe traži da ideš pravim putem. Pa kad god kaže ihdi sirata, uputi nas na sirat je put, na put. Uvijek imate opis tog puta mustaqim. Ihdi nas sirata, mustaqim. Mustaqim znači linijski. Ideš i znaš kud ideš. Cilj pred tobom je toliko jasan da nema skretanja desno i lijevo. Ideš uvijek pravo. E, to je znači mustaqim. Ihdina sirata al mustaqim. Dakle, Allah te poziva na taj put. I samo na tom putu se može biti sretno. I samo ti ili možeš stići u džennet. Ma ljudi pa kao, ja sam dobar, srce je dobro, ja ću džennet. Sjeo u voz koji vozi u džehennem, a džennet u drugom pravcu, kao, ja ću džennet. Ne znam. Mi Allaha molimo da nas uputi na put, put koji vodi pravo u džennet. Druga poruka je poruka onima koji se pridržavaju vjeri to je stvari kuranski ayati iz sure Muhammed valladine tadav zadehum hude va atahum takvahum. A one koji su na pravom putu, on će i dalje voditi i nadahnut će ih kako će se vatre sačuvati. Možda neko postavlja pitanje, zbog čega mi stalno ponavljamo ihdina surata mustaqim, uputi nas na pravi put. A mi smo na pravom putu. Eto, mi klanjamo, vidite koliko ljudi ne klanja, mi postimo, koliko ljudi ne posti. A mi opet ponavljamo ihdina surata mustaqim. Možda je neko upućen, ali to ne znači da će, da će tako završiti. Pa moliš Allaha, ja rabi, učvrsti me na ovom pravom putu. Ja rabi, daj da moje ubiđenje bude još jači. Ja raba, eto znam, da, je ovo pravi put. Ali ja ja želim da, da budem još stabilniji, čvršći, da budem kao stijena, nepokolebljiv, da me nikakva sumnja, nikakva smutnja ne može vratiti od ovog puta. Eto, to ti tražiš od Allaha Treća poruka bi mogla glasiti vi koji pozivate ovom putu, pozivajte blago. Jer El Hadi, rekli smo, znači onaj koji upućuje blago. Allahu ime. Eto tako, pozivajte Allahu na mudar način, na lijep način i blago. Uputa Allahova je od koristi svim njegovim stvorenjima, ne samo ljudima. Uputa. I postoji jedno široko značenje riječi hidaje, uputa. Allah Đelešanuhu je sva stvorenja uputio da služe onom zbog čega su stvorena. Sva stvorenja i sva ona slijedi tu uputu. Izuzetak je čovjek i džin. Sva druga stvorenja obavljaju zadatak koji je pred njih Allah postavio. Sve ima cilj, sve što je stvoreno, Allah ne stvara subhaneke ma halakta hada batila. Slavljen neka si ti nisi ništa uzelo stvorio. Sve ima zbog čega je stvoreno, ima svoju funkciju, ima zadaću u našem, našem tijelu, u našem organizmu. Sve ima svoju zadaću. Nije ništa bez razloga stvoreno. Ljuća i zadaću. I ne kažu, ovdje, Ona radi svoj posao. Mi spavamo, ali ključa radi. Srce, ono je dobro zadatak. Da tjera krv kroz naše tijelo. mi spavamo i odmaramo se. Ali srce je dobro zlatak da ne smije prestati raditi dok Allah to ne odredi. I ono radi 50, 60, 70, 80, nikad se odmara. Ono radi. Služi svrsi zbog koje je stvoreno. I tako svaki ozar i tako svako stvorenje. Tako ono brdo ima svoj zadatak. Tako ono more ima svoj zadatak. I sve poslušno Allahu. Ne može biti samo čovjek i džin. I niko drugi. A pogledajte te upute je Allahove upute. Allah Đelešanu upućuje svoja stvorenja. I smije putu. Pogledajte ptice. Ptice svalice. Ima ptica koje, koje lete 17.000 km na put dalek 17.000 km. I kažu naučnici, uglavnom mlada ptica koja nikad na tom putu nije bila oral koloni. i nikako ne mogu da otkriju kako ptice tačno znaju tačno znaju pravac. Kad bi na samo tri stepena, udesno ili ulijevo, izgubile bi se, ne bi došlo na odredište koje je planirano. Ali one uvijek idu u tu zemlju, zna se u koju zemlju ide koja vrsta ptica. Pa su jedno vrijeme vjerovali naučnici da se, da se one prema suncu, prema zlatama sunca. Međutim, nakon izučavanja primećuju da one lete i noću, kad ne vidi sunce. Allah i vodi, zapamt, ima uput. I one slijedi uputu. Koji su instrumenti, kakvi su kompasi? Samo, dragi, Allah zna, ali on je nadahnuo pticu i ona ide tamo gdje je Allah ide, da ide. kada je faraon pitao Musa alaihi ko je tvoj gospodar? Znate šta mu je odgovorio? Odgovorio mu je Kala allazi a'ta Naš gospodar je onaj koji je svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno. Zatim ga kako da se tim koristi nadahnu. Stvorio pticu. I ta ptica ne može preživjeti tamo u hladnim, hladnim krajevima i onda je nadahnuo da ide tamo u toplije krajeve, tamo ima hrane za nju. I odredio je tačno mjesto da koje će ići. Ko što nam odredio kjavu da idemo ovo je hađ, tako je odredio pticama da idu u Beirut ili u ovu ili onu zemlju, one idu. Idu, svaki godine idu. Stare izumru, ali ove, ove znaju put. Nikad nije išla tamo, zna put. Kako zna put? Slijedi uputu gospodara svoga. Ili drugi primjer. Primjer jedne životinje koja se naravno zove kunfud, to je vrsta, vrsta ježa koja živi u nekim krajima svijeta. Taj jež jede otrovne zmije. I pojede, čitav pojede. I, otrov koji je u njoj bio. Pojede. Jedan, jedan naučnik se zainteresuo, kako može preživjeti jedi otrov. Otrov koji ubije, slona ubije. Toliko snažan otrov pojedi. Pratio tu životinju i kaže jedi onu zmiju pa ode na drvo, jedno drvo, jedna vrsta drva, i jede ono, ono lišće. Pa siđe polo, jede zmiju, opet ode gore. I on je izučavao tu životinju i donosio otrovne zmije i kaže jednom je zabranio odlazak na to drvo. Jela meso zmije i, i krepala. Ko je to malo mježu dao uputu da ide na ono drvo. Da, da to drvo ima, ima lijek protiv otrova, da u njemu ima lijek protiv otrova. Subhanallah, u kojoj školi je to naučio? Ni naučnik taj nije znao za to. Ali, Allah Želešanu, sve što treba stvorenju koje je stvorio, samo da, uputu, pošle uputu. I nismo dobili bolan, Kad smo došli na ovaj svijet, dobili smo katalog. Jel, kako ovaj, tak čovjek radi, funkcioniše. Ima, ima upustvo. Upustvo je dato. I na tom putu, pravom putu, ima i sve putu kazi. Ali ko je meni krivo ako ja vozim 150, a ovo 60? Pa ko mi je kriv nego ja sam sebi? Upustva su data. I sva stvorenja Allahova slijedi ta upustva. Samo čovjek zna zakazati. <clears throat> Ili recimo, čuli za, za, za ribe Čuli ste da postoje ribe koje idu u daleke krajeve. Tako recimo u Sjevernoj Americi imate jednu vrstu malih riba koje o kojima vodi riba, majka, brigu oko godinu dana, pa onda ona umre. I onda dolazi vrijeme da te ribe sele. I sele iz Sjeverne Amerike sele ka Evropi do obala Europe dolazi. Dolazi na obala Francuski. 3200 km je put koji one prolaze. 3200 km one putuju. <clears throat> Znaju ući u rijeke. Znaju savladavati čak slapove. Zna da bi savladala prepreke, neka ide uzvodno zna skakat po četiri metra u vis. I za te ribe kažu da su to najuporniji muhađiri u svemiru. Ama, otku znaju kud ići, majka umrla, mlade ribe idu i tako svake godine. I ponovo se vraćaju, toliki put savladaju Zar ne vidite da one imaju nešto što ih vodi? Vodi, vodi imaju. I one to slijedi. Ama nazovi ti to kako hoćeš, nazovi ti to instinkt. To Allah Đelešanu daje uputu i one slijede uputu. <clears throat> Ili recimo primjer pčeli. Možda ste čuli da postoji pčela koja ide u izviđanje. Ima koja ide u izviđanje ide na daleke puteve tražeći, tražeći hranu, tražeći polen. I kad nađe onaj polen, kad nađe mjesto gdje ima dosta paše, ona uzma uzorak i vraća se u košnicu. I ona svojim pokretima obavijesti druge pčele i kolika je temperatura na putu i tamo i koliko je dalek put u kojem, u kojem pravcu treba da idu i koju vrstu pola treba da baru. Sve te informacije svojim pokretima, svojim, Allah znači čime sve, ona, ona obavijesti, obavijesti one svoje drugarce u košnici. A kad recimo uđe neprijatelj koji oni ne mogu savladati, pčela, imaju pčele koje su zadužene da čuvaju košnicu. One su spremne sve izginuti, ali neće dozvoliti mišu da uđe unutra, da ostane. E sad, ako, ako uđe nešto što one mogu izbaciti, ona to izbaci. Ubiju ga. I one izginu, ali ga izbaci. Ali ako ne mogu, miš Znate što uradi? konzerviraju ga. Izoliraju ga i on ne može upropasti cijelo društvo, cijelu zajednicu. Ubiju ga svojim ujedima i onda ga u vosak onaj umotaju tako da čak ni miris ne probija. A ko im to pokaza? Gdje su naučile? Na kojem fakultetu? Na kojem univerzitetu? <clears throat> Pogledajte, Allah Đelešanu je uputio tako sitna svoja stvorenja, pa i sitnija. I ona je atom. I on sluša gospodara svoga, on radi ono zbog čega je stvoren uputio životinje i one slijede uputu. Pa šta je s nama? Šta je s halifom koga Allah Đelešanu doveo nazvan da bude halifa? Uputu mu poslao. Jasno je ajet i razum mu dao. I prije nego što, toga je doveo na ovu zemlju, prvo što je Allah samo radio. U suri Al-Araf kaže وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم I kad, I kad je gospodar tvoj iz kičmi Adamovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe. E lestu bi rabbikom, sad nisam ja vaš gospodar? Halu bala, oni su rekli, jesi, mi to svjedočimo. Dakle, Naše duše su posvjedočile. I one prije su došle na ovaj svijet znale su ko je naš gospodar. Znale su i, te ne može biti svjedok na sudu, ne može biti svjedok na sudu onaj ko nije stvar jasno vidio, kome stvar nije jasna posve. Ti sad dođeš na i kažeš, e, pričao se tamo u kafani da je tako i tako bilo nešto tamo. Sudija kaže, nema o tome ništa, nisi svjedok. A ovdje Allah samo kaže da su posvjedočili mi smo posvjedočili, dakle mi smo jasno to znali, vidjeli, zna, znali, su naše duše koja nas gospodara prije došlo na ovaj svijet. Uputa Allahova je unutar nas, u našoj prirodi, unutar nas, sastavni dio naših duša. I nije potrebno biti posebno učen da bi, da bi, da bi slijedio pravi put, jer pravi put je lahak. Nema skretanja, desno, lijevo. Postupi kako ti tvoj gospodar kaže, nećeš nikad zalutat. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, yu'ta bi režlin ahli nar, yawm al qiyamati fi yuqalu yuqavula. Doće se sa čovjekom, džehennemlijom na dan sudnji, pa će mu biti rečeno, لو كان لك مثل الأرض أكنت تفتدي به هذا اليوم da je svo blago za vanjsko svoje, da li bi se danas tim blagom otkupio? Fejakulu nam, pa će reći, bi gospodar. Fejakulu Allahu tebareke wa ta'ala lahu, pa će mu Allah Đelešanu reći, kad se eutuke ma huwa ahva min zalik, jevme ahastu alejke min zurijeti Adam. Ja sam od tebe tražio nešto što je mnogo lakše onoga dana kad sam uzeo zavjet od sinova Adamovi. Talabtu pa minke Allah bi fa illa an sam od samo da mi druga ne prepisuješ i ti si opet mi druga prepisivao. Hadis vjerodostan bilježi ga, bilježi ga imam muslim. Allah Đelešanuhu čovjeka može uputiti na razne načine. Ko Možeš pogledati u svemir, pa ćeš vidjet sklad, red, harmoniju. Nema sudara među zvijezdama. Milijarde nebeskih tijela leti, ali sve je to u skladu u harmoniji. Čak u Koranu nam se jasno kaže da sve to Allahu srdu čini ili tesbih čini, da se sve Allahu pokorava. Sve, sunce, mjesec, sve zvijezde. Tako da imamo osjećaj dok gledamo u taj Allahov svemir tako savršeno građen, koji leti takvim brzinama, imamo osjećaj da je to jedna velika džamija, gdje tolika nebeska tijela Allaho na seždu padaju. I ta nebesa, mi mislimo to je šupaj prostor. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, Kaže, nebesa škripe. La hukka laha anta it. ona škripe. Ma fiha موضع شبر illa fiha masjidun illa fiha malakun ساجد aw راكع nema nigdje peza da možete na nebo staviti, a da nećete naići na meleka koji je Allahu na seždi ili na ruku. Nebesa. Možemo zamisliti kolika su. Možete zamisliti koliki je to meštit. I kad pogledaš, Allah nas poziva da pogledamo u tu. Da pogledamo ne kao što smo naučili da gledamo, da mi smo navikli. I to gledamo svakodnevno. više nas to i ne čudi, ne pitamo se više. <coughs> navikli se. Oko nas. Na svakom koraku čuda. Čuda, prava čuda. Muđize. Dešavaju se. Oko nas i nama samim. A mi pored svega toga prolazimo. Ne vidimo ništa od toga. Kaže Allah Đelešanu, قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنظر عن قوم la yu'minun. Reci, posmatrajte ono što je na nebesima i na zemlji, a ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje. Zašto? Pa slijepi. Njima kaže di vidi, a on ne vidi. Nema čim vidjeti. Ono ima oči, zdrave su oči. Bog mu dao oči. Ali nema nura u tim očima. A bez nura se ne vidi. Nema Kur'ana, nema vjere, nema ne prazan, mrtvac koji hoda zemljom. Ima on nekakav instrument, misli da nešto vidi. On vidi samo stvari površinski. On ne vidi suštinu stvari. On ne vidi ono što je mnogo važnije. On vidi šta će pojesti, popiti i misli da je to sve, da je sva, sva mudrost. Ne vidi ni, ko je, ni odakle dolazi, ni zašto je na zemlji, ni koga je stvorio. Ništa on to ne vidi. Ku hajvan. Zarahum jakulu ve Kaže Allah šano, ostavi i pusti, nek jedu i nek piju, nek se naslađuju. وَيُلْهِهِمُ lemelu I neka se zavaravaju lažnim nadama. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Ali znači, upamtit će. Ne možeš gluhom govoriti. Gluh čovjek. Ti pokušavaš da mu objasni neke stvari. Ama ne vrijedi. Gluh ne čuje. Slijep ne vidi. Neka te ne zavarava to što on ima oči. Nema nura u njima. Allah Đelešanu dakle upućuje ajetima, upućuje, upućuje dokazima koje daje u svemiru, dokazima koje daje u nama samim. Inna hada al-Qur'an jehdi lillati hiya akvan, kaže Allah ovaj Kur'an <clears throat> vodi jedinom ispravnom putu, a džini kad su čuli Kur'an, znate šta su rekli, izgleda su pametniji od nas, iako se mi prsimo da smo od njih mudri i pametniji. Rekli su inna se mjana kitabon unzil min ba'di Musa musabbi kalima bejne jedeji, Kaže, mi smo čuli knjigu koja je objavljena posle Musa'a, koja potvrđuje da su istinite one prije nje. Prije nje. Jehdi ilal haq. I ona istini i pravom putu vodi. Kur'an vodi pravom putu i vodi istini. Zatim Allah Želešanhu uposli kod ljude koji će pozivati njegovom putu. Daj nema bolje posla od tog posla. Neka te zove Huso, hajde kod mene radi, daš ti dnevnicu. I ti radiš i dobiješ dnevnicu. A zove te Allah, hajde kod mene radi. I znate da su ashabi toliko žrtve podnijeli na tom putu, pozivali u islam. Ali nikad nisu tražili ništa drugo osim dženneta. Nikakav ugled, ništa. Ashabi su tako razmišljali. A poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže men dalla al hajri falahu mitla Onaj ko nekog uputi na pravi put, ko ukaže mu na dobro pa on bude radio to dobro, imat će nagradu kao i onaj koji uradio to dobro. Kaže poslanik la in jehdi Allahu bike rajulan hajru leke mimma talat alejke šems da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka napravi put ti nego što su, sve što sunce može obasjati. Allah Želešanhu neka čovjeka uputi uputi jednom riječju. Tako recimo Omer Allahu anhu kazuje Kaže, bio sam žeštak prema muslimanima. Mučio sam svoju sluškinju, robinju, koja je primila islam, ali ona je pokazala veliku odlučnost i nije se pokolebala. Sve dok jednog dana nisam čuo da Muhammed čini dovu da Allah uputi jednog od dvojice Omera. A dvojica Omera u Meki su bili Omar ibn al-Khattab i drugi Ebu Leheb. I kaže, nešto se u meni počelo mijenjati. Jedno noć sam, kaže, pio, cijelu noć sam pio i kaže, razmišljam kod koga ću otići sad da nastavim s pićem. Kaže, odem do jednog, nema ga, do drugog, nema ga, do trećeg, nema ga, kaže, odo u Harad, Jabi. Kad tamo poslanik stoji, stoji i uči Kur'an. I kaže, koliko me taj Kur'an zanio da sam ja pomislio, pa čak i šapatom rekao, ovo je kahin ovo je, ovo je vračar, Obmanom. I je tamam ja to izgovorim kad Muhammed uči ajet iz sura Al-Haka Vala bi kavli kahin. Nije to govor kahina, vračara. Kaže onda pomislim, otkud sad on do, odgovara mene ono što ja mislim i šapatom govorim. A nije me vidio. Kaže, pomislim, onda je pjesnik. A kaže, samo što sam to pomislio, on kaže, Allahu obi kao Nije, nije ovo ni govor pjesnika. Subhanallah. I onda znate kako je, kako je Omar radijallahu primio, primio islam. Omer radijallahu anhu je govorio prije će magarac Hattabu primiti islam nego će ja primiti islam. A vidite, opet Allah ga uputio. I znate ko je bio Omar kasnije. Dakle, Allahu Đelešanhu nije teško da nekog uputi. Recimo, Abdullah bin Mesud jedne prilike prolazi pored e, ljudi koji su bili na, na prelu, ko naš disko. I pjelo, i jedan tamo pjeva, ima jako lijep glas. I šargija. <clears throat> Usput da vam kažem da, da je haram koristiti ove piskave instrumente, sve. I nemojte to djeci davati bez nužde, ako je nužda baš će umrije bez toga, onda Abdullah ibn Mesud kaže prošao sam i samo rekao Allahu dragi kako lijep glas ima samo da Kur'an uči. Kad on je to malo načuo i ostavlja ono i kreće za njim, ka šta si mu rekao? I on njemu ponovi i to je bio sebe da taj čovjek bude upućen. I takvih primjera imamo dosta. Evo recimo Omar ibn Khattab <clears throat> da je Omeir ibn Wahb sjedio sa Safanom ibn Al-Mu'attilom i dogovarali se. Kaže Omeir Safvan, a tu su bili veliki ahbabi, a bili mušici obodvojica. Kaže da nema sitne djece i da ima ko brigu preuzeti o to moje djeci, sad bi otišao i da ubije Muhameda. A ovo jedva dočekao je on dušman islama, Kaže njemu Safvan, kaže ja preuzmam tvoju porodcu, brinem se o njima. I ovaj otrov stavlja na sablju i kreće da ubije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> A Umeir, ovaj Umeir je bio toliko, toliko neprijateljski raspoložen prema muslimanima i prema Muhammedu islamu, da ga je Omer ibn Khattab zvao svinjom. I kaže, draže mi je da vidim svinju nego da vidim Umeira. I dolazi Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i kaže na Uhudu je zarobljen, na, na Bedru je zarobljen, kaže moj brat, pa sam došao da posredujem da ga otkupim. A kaže njemu Muhammed sallallahu alaihi wasallam sjedni. Sjedni Omeir. I sjeda. Kaže reci mi sad istinu. Jesi sjedio sa, sa Safvanom i govorili ste tako i tako? Kaže jesam. Subhanallah. I čovjek prima islam. Poslanik obaviješten već kakav su oni dogovor pravili. Čovjek prima islam i Omar Allahu anhu kaže bio si mi prije si islam primio mržio od a sad si draži od neke moje djeci. Pogledajte što islam radi. Dakle, braće i sestre, treba nam Allahova uput. Bez njega mi smo zalutali. Mi smo slabi. Sitna strast, mala sumnja može nas pokolabati, Ali zato ti uporno moliš. Ihdi nas sirata al mustaqim. Živiš sa imenom Al-Hadi. Sa onim koji uputu daje. Jednog pjesnika koji je imao slabu pa htio je njegov mu zatiče u, potok, u kanalu i kaže mu bolan, vidiš u kakvom si stanju bolan. On njemu kaže, onaj koga ti upućuješ i savjetiš ovakav je ja, a onaj koga Allah upućuje takav je ko ti. Nema bez Allaha nećemo naći pravi put. Allah ti učini srce prostranim. A ovim dani i noći, to, ovo je prilika. Ako Allah ne spusti u sad, ako nas ne zapiše među netlije, pa kad kad to možemo očekivati? Nemojte misliti da mi možemo sami, sami naći pravi put. Umniji pametniji od nas tražili put. Toliko je filozofa bilo na ovoj planeti, bilo i otišlo. <clears throat> pa kažu da je, jel Aristotel jedini filozof koji je dolutao, dolutao do Boga. Svi oni lutaju. Šta znači dolutao? Lutaju, lutaju, šta je on? On je, on spoznao da ima apsolutna, apsolutna sila, da ima Bog. To je sve. Taj Boga ne obavezuje ni na što, jer on nije uzio upustvo. Pa te vi dođete na univerzitet koji je dobro, lijepo izgleda, pa vidiš tamo, recimo, tamo gdje sam ja bio, 36 grajeva za stanovanje, pa ne znam, desetak, možda i 15 grajeva gdje su fakulteti, pa onda e, sve, svi potrebni sadržaj, sportski poligoni, zgrade, kad to sve vidiš, kažeš ovo je stvarno. ali kako funkcioniše taj fakultet? proda upustva, taš malu knjižicu, da dobiješ tamo, pa u njoj piše, piše koji fakulteti imaju, pa piše ko su tamo dekani, pa piše koji se predmeti izučavaju, pa onda uzmeš to upustvo i a, tako, tako funkcioniše ovaj fakultet. Evo, mi imamo upustvo za nas. Mi možemo iz svemira vidjeti da ima tamo hadi, kroz ptice, kroz, kroz, kroz ovaj riba, možemo vidjeti da ima nekoj vodi, tijelu, neko vodi. Ali kako to sad sve funkcioniše, kako to radi, dobiješ upustvo. Upustvo je dato, Kur'an. Ovo je uputa, Allahova uputa data nama, držite se Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, men to nesake, <clears throat> ko bude se držao Kur'ana, teretu fikum emrin,